par sabiedrības aktualitātēm, procesiem un labo mūsu vidū. Raidījums labās ziņas. Ēterā katru darba dienu 18.00. Sveicināt, sveicināt rādījumu arī klausītāji. Šeit es priesteris Jānis un kopā ar man šajā raidījumā labās ziņas ir Renāte Strazdiņa. Sveicināta! Labvakar! Eh, eh, pirms ētera eh, runājāmies, es domāju, kā tad pieteikt, kā būtu pareizāk tur par Microsoft un, un kas un tā. Sapratu, ka labāk dot iespēju pašai noformulēt, kas tad īsti ir un, un, un, un, un tas viss saistīts ar mākslīgu intelektu, kādēļ es esmu aicinājis šobrīd šeit, bet vispirms varbūt tās tāda pamat informācija par sevi. Jā, labi. Pirmkārt, liels paldies eh, par uzaicinājumu un, un prieks būs šodien šeit eh, tiešajā ēterā un, un parunāties par eh, laikam jau tik visiem svarīgu un interesantu un aktuālu tēmu kā mākslīgais intelekts. Bet tātad nedaudz par mani. Es esmu Microsoft tehnoloģiju vadītāja Centrāla Eiropas un Centrāla Āzijas reģionā. Uh, tādas 20 ļoti interesantas un, un dažādas tajā pašā laikā eh, valstis, gan, eh, gan kultūru, no, nu, gan no kultūru tādas atšķirības, gan arī no tā, kā tehnoloģijas tiek izmantots, un eh, pasniedzu mm, nedaudz arī studentiem Rīgas Tehniskajā universitātē, tā kā redzu, kāda ir mūsdienu paudze, studējošā paudze, uh, Un, un tā, jā. Nu, ļoti jauki. Es domāju, pietiks ar, ar tik daudz ar to pamatu informāciju, lai saprastu, ka ar kompetentu cilvēku šī vakara saruna ir. Uh, un jā, ka jau es teicu par mākslīgo intelektu, man liekas ļoti aktuāli uh, Eh, visdažādāku iemeslu dēļ. Es domāju, ka ir ļoti daudz cilvēku, kas arī paši izmanto eh, savos telefonos vai kādās citādās ierīcēs mākslīgā intelekta iespējas. Man liekas, vairāk es te gribu izcelt tieši, vai tas ir eh, chat GPT vai, vai tagad jaunākās citas veida formāta platformas, kas šādas lietas piedāvā, bet tā tā man, man šķiet arī tā sakritība, man kā eh, ticīgam cilvēkam ir arī tas, ka šodien pāvests, eh, tad mm, Vatikāns ir izdevis dokumentu, kas runā par ētiskajiem aspektiem arī šajā, šim mākslīgajam intelektam. Es domāju, nepārtraukti mēs to dzirdam un dažbrīd man šķiet, tas varētu kļūt jau par tādu kā bubuli bez maz, vai nu tad viss kaut kur kāds mākonī stāv vai sēž, e, ne dievs, bet e, MI vai IA, e, un, un tagad nu risinās visas pasaules problēmas, bet varbūt tās tā pavisam vienkārši vi, vi, cilvēkiem, kas šobrīd varbūt tās klausās mūs, kas tas ir mākslīgais intelekts un kāpēc vispār viņš būtu vajadzīgs? Jā, ļoti labs eh, jautājums, un es, es pilnīgi piekrītu, ka eh, jebkurai tādai sarunai vai, vai diskusijai ir, ir jāsākas ar um, izskaidrojumu, par ko tad mēs vispār runājam. Un um, mākslīgais intelekts, eh, to, ko droši vien daudzi no klausītājiem uh, ir iepazinuši tikai pēdējos divos gados, kad uh, mums parādījās visiem plaši zināmais ChatGPT. Un es arī izstāstīšu, kur tad mākslīgā intelekta pasaulē, nu, kur tad šis te lietojums, jo tas ir tikai lietojums viens, angliski application, uh, kur tas atrodas, bet mākslīgais intelekts ir tehnoloģija, kas uh, ir izstrādāta jau pagājušā gadsimta vidū. Un, eh, līdz ar to mēs nevaram īsti teikt, ka mākslīgais intelekts pats par sevi ir kaut kāda jauna tehnoloģija, vai ne? Jau, jau, jau diezgan daudz gadi. Jā, man, man tas bija milzīgs pārsteigums, jo likās, ka nu beidzamie pieci maksimums. <laughs> Jā, vai ne? Tieši tā. Nē, nē, nē. Eh, tu, tas, tas viss jau ir pietiekami sens. Protams, tā lielā atšķirība ir tā, ka tad, kad šo tehnoloģiju izstrādāja un izveidoja, eh, tā vairāk atrad, atradās tādās zinātniskās laboratorijās un, un ar to spēlēt spēja darboties uh, tikai cilvēki, kuri bija mācījušies. Tad dator, datorzinātnieki, datorinženieri, datu inženieri, nu, tad, ar tādām ļoti specifiskām uh, kompetencēm. Bet uh, tātad atgriežoties pie tā, kas tad ir mākslīgais intelekts. Mākslīgais intelekts Tātad, ja mēs tā pavisam vienkārši sakam, uh, tas ir uh, algoritms un dati. Tātad, un tātad tas, ko mākslīgais intelekts, eh, šie, tie, šie tie algoritmi, modeļi, tātad eh, dara, viņi mācās no datiem un viņi, nu, es tā kā tā vienkāršo teikšu, tā kā bērns iemācās iepazīt pasauli, ja? un, un, un tas viss notiek balstoties, nu, tad uz datiem, ko mēs tam uh, algoritmam um, dodam um, tad, tad, no kā mācīties. Un mākslīgais intelekts eh, ir eh, tad, dažādas izpausmes. Viens, piemēram, eh, viena no tādām ir datorredze. Eh, visi tie, kuri brauc ar, ar automašīnām, noteikti zina fotoradarus uz ceļiem, un tur, eh, kā tad, ja nu tie, kuri, eh, es ticu, kad mūsu klausītāji gan jau ievēro visus noteikumus, bet, <laughs> bet ja nu kādreiz, jā, <laughs> ja nu kādreiz kāds kaut ko nepamana, un tad viņš saņem to, nofotografē to, to, to, to bildīti savā ēpastā, tā ir datora redze, tā tad algoritms, kas ir atpazinis arī dažni dažādos apstākļos un ir spējīgs atpazīt tātad mašīnas numuru un, nu, tātad salīdzināt, kas tad ir īpašnieks un, un, un šo te sodu izrakstīt. Dato redze viens. Tad ir datora runa, jeb visas, tātad, nu, datora spēja sintizēt balsis. Ļoti daudz mēs zinām, kad, nu, tātad, tādās es šodien tieši atgriezos no, no ārzemēm, un uh, Amsterdamas lidostā ir eh, sintēzēta balss. Tur nerunā cilvēks, bet mm. paziņo reisu sintēzēta balss, un, un to var darīt visās valodās. Atkal, kā tas, kā tas tiek izdarīts, tad tiek ierakstītas balsis, un, un, un tad no šiem datiem tas algoritms samācās un spēja uzsintēzēt tātad izlasa tekstu, ja, un, un viņš norunā. E, ir datoru valoda, ja visi tūkošana noteikti mēs izmantojam Google Translate vai Hugo LV vai Bing Translate, nu kādus tos tulkojumos rīks, un e, mēs gan jau esam visi aizmirsuši nedaudz par e, vārnīcām, vai ne, <laughs> un uz čirstīšanu, tas ir viss daudz ātrāk. Nu, lūk, un ģeneratīvais mākslīgais intelekts, tas ir vēl viens veids, un ChatGPT ir tas uh, tā, tā izpausme, ko nu mēs visi tagad plaši izmantojam, tie ir lielie valodu modeļi, kur darbojas nedaudz pēc cita principa, kā visi mani iepriekš aprakstītie. Bet atkal e, tā, tā kopsavelkot, e, mums ir jāatcerās, ka šos te modeļus un algoritmus izstrādā cilvēki un dati ir tie, nu, kas te pasaulē mums ir sakrājušies, ja? un uz tiem arī māca, tā kā citu uh, sastāvdaļu īsti tur nav. Jā, citu nav, bet uh, viens tāds ļoti praktisks jautājums. Es nezinu, vai tas ir saistīts ar mākslīgu intelektu vai ne, bet uh, ļoti regulāri mēs uh, uztraucamies par to, ka tur Facebooks mūs izseko vai, vai ka mūsu uh, telefoni mūs tagad jau uh, seko līdz, kas notiek un kādā veidā un pēc tam piedāvā uh, uh, reklāmas, protams, nu, sapratāt, jā, par ko jā, es te jā. tagad. <laughs> jā. Uh, nē, protams, ka tie ir, uh, tas ir mākslīgais intelekts un tie ir, uh, nu, tādi algoritmi, kas ļauj uh, izveidot uh, la, la, nākamo labāko piedāvājumu. Ja? Ir visur pasaulē tādus izmanto ļoti daudzās nodaļas. Protams, eh, sociālajos tīklos eh, vai, vai internetā kaut ko meklēt, mēs ar to sastopamies, jo tieši tā, nu tātad ir kaut kāds mm, sociālajos tīklos, tad, kad mēs viņus eh, lietojam, mēs paši esam piekrituši daļus, daļu savas, no nu, tādas dzīves, uh, atdod šī sociālā tīkla uh, īpašniekam, vai ne, un ar tiem datiem mēs dalāmies, un, nu, tad atkarībā no tā, cik, nu, daudz mēs esam izņēmuši tajos uzstādījumos ārā, kam nedrīkst izmantot, uh, tad, tad, nu, tad izmantos mazāk, bet ja mēs esam bijuši dāsni vai pat neesam ieskatījušies tajos uzstādījumos, un esam atļauši visu īstenībā, nu, tad viņi, protams, ka šos datus apstrādā un saka, mm, šim te profilam tādam, tāda vecuma, ar šādām interesēm, šis varētu būt nākamais, kas varētu būt uh, interesants. Un, un kad ir tie stāsti par to, kad uh, mēs runājam un da, uh, telefons noklausās, nu atkal uh, arī runātu balsi var pārvērst tekstām, Un ja mēs atkal esam nu, atkarībā no tā, cik mm. daudz esam iespējas atvēruši savās, savās viedierīcēs, nu, tik daudz tos datus var par mums arī uh, apstrādāt. Nu jā, un tas ir, es tā kā vedinu domāt par to tēmu, kad ir eh, un nepārtraukt arī tiek runāts par kaut kādiem riskiem un uh, man šķiet uh, šī brīža deep seek uh, kontekstā, bet arī jau pirms tam tika nepārtraukti teikts un dažbrīd tādā formātā, vai vismaz mēdī to tā pasniedz tādā formātā, nu ir šausmas. Mēs pat nespēsim kontrolēt vairāk to, ko paši esam radījuši un, un kādas briesmas mūs pārņems, vai ir apziņa par to, cik patiesībā uh, riskants ir šis rīks vai, vai nemaz nav viņam nekādu risku vai, vai ka tas ir ļoti vienkārši kontrolējams. Ir, ir kaut kāds priekšstats par to, e, ko tas nozīmē patiesībā šobrīd uh, cilvēkam vai pasaulē? <laughs> Ne, e, protams, ka ir jau, jau par šo, e, par, par tādiem, par ētisku un atbildīgu e, mākslīgā intelekta lietošanu runā jau, es teiktu, vairāk kā desmit gadus nozare. Varbūt, nu tā, es, es uzreiz tā var atcerēties 2014. un 15. gadu, bet iespējams, ka, ja es palūkotos atpakaļ, tad, tad tās diskusijas jau ir bijušas arī pirms tam, jo, um, protams, ka mākslīgais intelekts kā tehnoloģija uh, ir ar uh, dažādām lietošanas iespējām. Un, uh, un, un tieši tāpat kā nu, dažas, dažas citas tehnoloģijas mēs varam lietot uh, labiem mērķiem un labiem nolūkiem, un, un ir cilvēki, kuri eh, šo pašu tehnoloģiju izmantos, teiksim, lai manipulētu ar citiem cilvēkiem, ja? mums dezinformācija, viens nu, no tādiem un, dziļviltojumi, kas, kas mm. ar ģeneratīvo mākslīgo intelektu, protams, ir, ir, ir palikuši tā kā arvien vairāk uh, un vieglāk pieejami tiem, kuri grib izmantot to ne, nu, tādiem nelabiem nolūkiem. Uh, līdz ar to šie, šie te riski uh, pastāv un, un par tiem arī tehnoloģiju izstrādātāji, tie, kuri ir atbildīgi tehnoloģiju izstrādātāji, ļoti domā un ievieš arī tādus drošības filtrus šajos te algoritmos arī ar, ar, ar to, kādi dati tiek izmantoti, lai mācītu, tad, lai samazinātu šos te riskus. Bet, protams, eh, pilnīgi eh, visus riskus izslēgt nevar, tāpēc ir ļoti svarīgi, ka tad, kad eh, kāds uzņēmums lieto mākslīgo intelektu, nu, teiksim, vai nu savā klientu apkalpošanā, vai, vai, vai analizē kaut kādus klientu uh, Eh, darbības tur, nu, tendences vai kaut ko, ka viņi ir atklāti par to, ka viņi lieto mākslīgo intelektu. Teiksim, ja man ir jāsarunājās ar sintezētu balsi un ar chatbotu otrā pusē, man ir jāzina, ka es tagad runāju ar mākslīgo intelektu, un man ir jābūt eh, iespējai izsaukt arī cilvēku, ja? Tad ir nu, tādas ļoti praktiskas lietas, ko, ko, ko uzņēmumi var, var darīt, bet pats svarīgākais šeit ir būt uh, caurspīdīgiem un uh, par to tātad atklāt arī ziņot. Jā, mēs lietojam. Bet uh, tas būtu tā kā no tā uzņēmuma, kas uh, tātad veido šo, šo mākslīgo intelektu un uztur viņu un tā tālāk, kas ir labi, ja viņi to dara, zinām, ka nevienmēr laikam tas arī no pašu uzņēmēju puses eh, notiek vai, vai īpašnieku vai kā viņus nosaukt, notiek labs ir, bet eh, man patīk tas, tā, tā doma par to, ka mēs, mēs jau esam galu galā tie atbildīgie, tad, tad principā jārunāja par cilvēku, par to mēs arī runāsim pēc muzikālas pauzes, bet tagad par to, kā, vai ir iespēja man kā lietotājam sevi ar kaut kādā veidā pasargāt, vai, vai nē, es vienkārši jau viss, es nespēšu vairāk neatšķirt, uh, ne, nekādā veidā ietekmēt to, man, tā, to ko tas uh, uh radītājs <laughs> vai, vai, vai inženieris, kas to ir uztaisījis, ir, ir iedevis, ar to man būs jāsadzīvo, pat tad, ja tas nozīmēs arī, kad uh, es tikšu manipulēts, kaut kādā veidā izmantots mani dati, vai, vai uh, es vēl šodien arī redzēju, man liekas, Trumps latviski runā un <laughs> stāst par Latviju, attiecībām ar Latviju. Domāju, lieliski ir, ir varbūt tās kad cilvēki, kur patiešām padomā, o oh, jā, šitien, ka, kas jā. te notiek tagad? Vai ir iespēja kaut kā mani pasargāt sevi garš ievads? Jā, ļoti, ļoti, ļoti labs jautājums un, un, un arī tas konteksts eh, ļoti labs, eh, jo Nu, tātad ir viena lieta, kas, kas eh, Eiropā, par ko mēs varam būt uh, Es zinu, ka cilvēkiem nepatīk dažādi regulējumi un, un tā kā saka, nevar būt priecīgi, bet es teiktu, mēs varam būt priecīgi, jo mums ir um, mākslīgā intelekta akts, kas nosaka, uh, kā ir, uh, nu kā uzņēmējiem, kā arī valstī, kā drīkst lietot mākslīgo intelektu, nosaka arī pienākumus, atbildības sodus tā skaitā. Ja? Tātad mums ir nu, tomēr eh, nu, kaut kāds tāds um, likuma ietvers, kurā, kurā mēs jau varam justies droši. Tas būtu tāds viens. Otrs, ko mēs katrs pats varam darīt. Nu, tas pirmais ir tomēr nedaudz pamācīties un iedzināties un saprast, kāds tas mākslīgais intelekts ir ko, ko var darīt, ko nevar darīt, un ir ļoti daudz pieejamas mācības dažādas, un gan, gan tādas vienkāršākas, gan sarežģītākas, bet vienkārši, lai saprastu vispār, kas tas ir, tā ir viena noteikta lieta, ko darīt, un, un nākamā lieta, tad, kad eh, Nu, tad, kad mēs, teiksim, e, izmantojam nu, to pašu e, chat GPT, e, man, man ir tāds jautājums, nu, cik daudzi no lietotājiem ir paskatījušies, kas tur tiem mazajiem burtiņiem ir rakstīts, ko viņi saka, vai viņi izmanto šos jūsu datus tālāk mācot uh, savus modeļus vai nē. Nu, mums pašam katram ir jāpaskatās, ko mēs lietojam, lai mēs, nu teiksim, uz kaut kādiem ļoti dāsniem piedāvājumiem, kas mums nāk, ka te viss tagad būs uh, eh, pavelti un, un visu tu vari lietot, mums jāpaskatās, vai mēs... Um, nu, neesam tā kā pele uz to, uz to slazdu, uh, kur tas siers mums ir. Tā kā mums ir pašiem jāizvērtē, uh, ko mēs lietojam un kā mēs tos savus datus atdodam. Nu, tas atkal mūsu pašu atbildība Jā. principā, vai ne? Un tā tehnoloģija ir tikai kā rīks. Bet labā ziņas šovakar, un, un negribas tikai palikt pie tā visa sliktā, un, un kad var notikt manipulācijas, jo šis rīks ir labs, un viņu arī labi var izmantot, un, un, un kā var izmantot, bet arī par tām ētiskajām saistībām vai par, tām, par tiem aspektiem, kas ir ļoti atkarīgi no manis paša, par to pēc mazas muzikālas pauzītes. Radījumā arī klausīties, gribu atgādināt jums telefonu numuru, ja pēkšņi jūs klausāties un gribas uzdot kādu jautājumu, tad to jūs varat darīt sūtot īziņas 266 77 272 vai zvanīt pa studijas tālruni un uzdot ēterā jautājumu, un tas ir 679 69 131. Pēc mirklīšu būsim atpakaļ un vēl paturpināsim par mākslīgo intelektu un varbūt tās par to cilvēcisko pusi šajā gadījumā. Redzēsim, kur saruna aiziet, bet pēc muzikālas pauzes tad esam atpakaļ. want you as you are, not as you ought to be. Won't you lay down your guard and come to me? The shame that grips you now is crippling. It breaks my heart to see you suffering. Cause I am for you. Don't think you need to say Sveicināt, sveicināt, rādījumā arī klausītāji šeit es priesteris Jānis un kopā ar mani ir Renāte Strazdiņa un runājam par mākslīgo intelektu un, protams, e, vispirms tās negatīvās puses e, mākslīgā intelekta apgošanā e, tam pievērsā uzmanība šajā reizē, bet ar to vien nepa, nepaliksim, vajag arī saprast, kas tad ir tas pozitīvais un, un kā varbūt tās to pozitīvo arī tad vairāk ienest tajā visā iekšā, nu, lai ar, kaut vai šajā raidījumā, lai neizklausītos pavisam briesmīgi. Bet, jā, kā tad ir? Eh, eh, es domāju, nu, tāds jautājums nav, nav, nav vajadzīgs par to, nu, cik viņš liederīgs ir, jo šķiet šobrīd tāda sajūta ir visi lieto un visi saprot, cik viņš tiešām ir liederīgs. Eh, ja nu vienīgi dažreiz virspusīgs, vismaz tādā akadēmiskā vidē, es tā domāju. Uh, var arī nebūt eh, līdz galam, eh, kā teikt, vēl spējīgs eh, pacelt to, to vezumu, kas ir vajadzīgs. Bet, bet tas jautājums droši vien par to cilvēcisko atbildību un par tiem ētiskajiem aspektiem, lai tiešām tas, kas ir pats no sevis neitrāls, būtu arī labi lietojams. Mm -hmm. Kā tur ir ar to ētiku un atbildību? Jā, nu tas, tas ir jautājums, protams, ko, ko mm, atbildēt pirmkārt var katrs pats. Un sāksim, man, man ļoti patika, kā, kā tu teici, par, par visi lieto, vai ne, un, un mēs, es arī pati lietoju, es tagad runāju par ģeneratīvo mākslīgo intelektu, visticamāk par to mēs visu es runājam, ja? to jo, domāju, jo tos jā. pārējos eh, visus veidus, ko es tur mūsu sarunas sākumā uh, nosaucu, tur tomēr vajag tādas specifiskas padziļinātas zināšanas. Kas ir ar to ģeneratīvo mākslīgo intelektu, kāpēc mēs visi tik, eh, tik priecīgi viņu lietojam, mēs varam lietot savu dabisko valodu, mums nevajag nekādas komandas rakstīt, neko. Mēs, mēs sakam, e, es esmu skolotājs, e, šodien man nav ideju, kā nodarbināt bērnus mājturības stundā, iedod man stundas plānu, es, es gribu bērniem iemācīt kaut ko ļoti radošu, kaut kādu radošu tādu darbiņu, ja? un mums iedos kaut kādas idejas. Um, un... Un tas ir viegli, viegli, ērti un tiešām ļoti palielina spēju izdarīt lietas, kaut ko kopsavilkt, Es, es arī savā darbā, ja man vajag um, kaut kādus kopsavilkumus uh, vai, vai ir kaut kādi gari dokumenti, man vajag īsos, uh, īsos aprakstus, nu, ļoti brīnišķīgi strādā. Vai, piemēram, es pati izmantoju, uh, ka, jo man ir tā, ka man ir jāsāk kaut kas rakstīt, es nezinu, kā, kā tev ir, bet man ir tā, tas pirmais teikums, nu, aizņem visvairāk laika, un tu liekas, nu, tu nekad viņu nespēsi vispār uzģenerēt, ja? Un tad, tad tu tur kaut ko ieraksti, raksti, un tev iedod kaut kādas idejas, un ah, jā, šitā virzienā, tieši tā, un tad jau tā. tu aizēji un sāc rakstīt. Tā, tā, tās saucamās tās pirmās versijas, ja? Iedota, un ļoti ērti un, un palīdzoši. Bet te es atgriežos tātad pie, pie tās ētikas eh, jautājuma. Tātad mums katram pašam pirmkārt ir jāuzdod sev tas jautājums, vai šī ir pareizā vieta un konteksts un laiks, kad man izmantot uh, um, ģeneratīvo mākslīgo intelektu. Jo, piemēram, nu, mēs uh, ļoti daudz ir diskusiju par, um, par ģeneratīvā mākslīga, izma, um, māks, mākslīga intelekta izmantošanu izglītībā. Un es ļoti labi atceros to, to brīdi, kad arī mani studenti uzreiz redzēja, ka viņi ir iemācījušies lietot ChatGPT, jo tās atbildes nāca garas, skaistas, angliski tik tik skaisti rakstītas, ka es zinu, viņi, nu tā īsti viņi nevar uzrakstīt. Un, un, un te, te ir tas jautājums, kas ir jāuzdod katram pašam. Vai tad, ja man skolotāja vai pasniedz ir, ir uh, uzdevusi uzrakstīt darbu pašam, vai tas ir korekti tagad vienkārši ielikt šo jautājumu un ētiski ielikt šo jautājumu ChatGPT un dabūt atbildi un nokopējot, neko pat nemainot, nevis, ka es dabūju pirmo impulsu, nevis, ka es dabūju idejas, un es turpināju tālāk rakstīt, es, es, es pieliku vēl kaut kādas savas domas klāt, es, es varbūt kaut kam nepiekritu, es pārbaudīju avotus, no kurienes tas ir nācis, jā, nu tātad es veicu darbu, man bija palīgs, tā kā es kalkulatoru jā, lietoju, jā, bet nu jā. es tomēr pats domāju, un, un tā atbilde droši būs skaidra. Nu, es neizdarīju pareizi. Bet savukārt, ja mēs esam vienojušies ar, ar eh, pasniedzēju vai skolotāju, ka jūs apkoposiet pietiekami daudz materiālu, un jūs, kas man tāds viens ļoti labs eh, piemērs, kas man liekas ir derīgs eh, mācību procesā, ka es paņemu, un tad students paņem to darbu, kas ir uzģenerēts ar, ar kaut kāds apkopojums ar ģeneratīvo mākslīgo intelektu, un viņam ir jāuzraksta pretarguments, bet pašam. Ja? Nu, mhm. Nu, tātad mēs, mēs varam, mums vajag izmantot šo tehnoloģiju mācību procesā. Es, piemēram, valodu, es mācos uh, franču valodu, un es mājas darbus, es, uz, es uzrakstu to teikumu, paprasu, vai tas ir pareizi. Un tad man iedod atbildi, mm, šis ir pareizi, bet šis te nav pareizi, tāpēc, ka tu gramatiski šo te uzrakstīji nepareizi. Nu, mēs viņu izmantojam tā kā tādu palīglīku. Un tad ir ļoti labi, bet mums tieši tā, mums katram pašam pirmkārt jāpadomā, mm, vai šis ir tas brīdis, kad to vajag. Vai arī man tad ir jāpasaka, es šeit izmantoju ģeneratīvo mākslīgo intelektu. Jā, bet uh, tagad es tā vienkārši pie sevis domāju, um, vai esi domājis par to, nu, jā, tas tādā ideālā pasaulē, kad nu, tur visi pateiks, ka es esmu izmantojis vai kaut kā tam līdzīga un tā tālāk. Bet eh, vai esi domājis par to, nu, ka, kam ir jānotiek, lai tas cilvēks tiešām to atbildību ar uzņemtos un atbildīgi un ētiski rīkotos? Eh, un šeit laikam tas nav vairāk par to pašu tehnoloģiju, bet par, par to pašu cilvēku, Vai, vai, vai esi par to padomājis? Par pašu cilvēku arī kaut kādā veidā eh, kaut kas ir aizķēries kāpēc mēs izmantojam neliet, ne, ne, nu, nepareizā veidā šīs e, lietas, vai, vai kāpēc mēs, nu, Jā. Nē, nu, tā, tā, jau, tā jau mēs, man liekas, sākām to sarunu drusciņu ar to, vai ne, kad e, tā, tā, tā ir tikai tehnoloģija, un mēs jau lietojam, mēs pieņemam tos lēmumus, kad mēs lietojam uh, pareizi vai kad mēs lietojam nepareizi. Uh, pirmkārt, manuprāt, tomēr šeit atkal ir jāatgriežas par to, vai cilvēks apzinās vai neapzinās, cik viņam ir daudz zināšanu. Un, un te mums atkal tāpēc, eh, nu, teiksim, aizliegt un teikt, mēs nekad neizmantojam, mēs nerunāsim par to, tas neko nerisina. Jo mēs vairāk uh, stāstam, jo cilvēks pats vairāk zina, un viņš jūtas komfortabli, un viņš arī saprot, ko ģenatīvais mākslīgais intelekts viņam neizdarīs, jo, jo tajā uzģenerētajā var būt kļūdas ja, ja, ja, teiksim, ja viņš lieto datus, kas nav, eh, kas nav eh, vai viņš lieto to, to mm, eh, nu, lietojumu, kas ir mācīts uz, uz kaut kādiem nepilnīgiem datiem, tur būs pavisam daudz kļūdas. Ja? Tātad mums ir, ir virkne uzņēmumu, kuros, teiksim, ir aizliegts uh, Eh, uzņēmuma datus lietot šajos publiskajos eh, pakalpojumos, jo tad tie dati aiziet ārpus uzņēmuma. Aha. Tas ir aizliegts. Tātad, ja tu to izdari, un, protams, ka to var pārbaudīt un, un to var atrast visu, tad tev var būt ļoti stingras sankcijas pat. Ja? Tā kā droši vien viens ir saprašana, un, un tur ir jāmācās un drusciņā iedziņās. Nu, otrs arī ir un, un jau tagad parādās, nu ir kaut kāda sodu sistēma, jā, par to, ka ja tu esi izdarījis to, tad vai nu tev būs kāds, kāda sliktā dzīme vai, vai, vai kaut kāds pārmetums vai, vai kaut kas tāds. Bet tas būs tāds tā, tā kā problēmas atlikšana, jo principā jau e, pieredze rāda, kad uh, uz, visām, uz visiem soda mēriem un, un aizliegumiem tiek meklēta aizvien radošākie veidi, jā, kā to jā. sapiet. Nu, droši vien arī viens ir jāapzinās mums, ka mēs pavisam izslēgt šos riskus nevarēsim. Nu, tāpēc, ka mēs esam cilvēki, vai ne? Mēs esam cilvēki, mēs zinām cilvēka dabu, un, un vienīgais, ka, ko, ko mēs varam darīt, tiešām stāstīt, kā pareizi lietot, stāstīt, kā, kā labi to darīt, kādi ir tie iegūmi, ka tu, tie, tu vari būt ātrāks, ka tu vari būt eh, produktīvāks, ka tu vari būt radošāks, piemēram, ģenerējot visādus tur attēlus, es, es neprotu neko skaistu tādu uzzīmēt, ko, un tā man ir liela iespēja, ja, kad es varu vienkārši kaut ko arī uh, radīt skaistu, uh, bet es apzinos, nu, kas ir tas noteikumu ietvers, kurā man tas ir, ir jādara, jā? Nē, nu jā, es domāju, te mēs varam arī likt punktu, man, man tikai gribas vēl prasīt tādu varbūt tās arī privātu lietu, kā ir, darbojieties šajā jomā, vai, vai ir bijis kaut kas tāds, kas tā kā pašu pārsteidzis, vai kaut kādas atziņa, kaut kāda atziņa paņemta no, no visa tā, nu, pozitīva, negatīva, vienalga, ir kaut kas tāds, kas, jā, Nē, nu man, man, man jāsaka tā, ka man ģeneratīvais mākslīgais intelekts un nu, tas viena no tām izpausmēm, ja, <laughs> ChatGPT, uh, un, un tas, kas uh, mums ir uh, mūsu platformās kopiloti, uh, tie man ir liels brīnums un, un tāda, nu, tāda, tāds pierādījums cilvēka spējām radošumam radīt kaut ko jaunu, kas ir uh, tik ērti lietojums un tiešām rada tev to rezultātu un palīdz tev strādāt, man tas ir pārsteigums, būdamai nozarē 30 gadus, eh, nu, ka mēs nu, esam tik spējīgi, ja, kā, kā, kā cilvēki. Spēja, jā, cilvēks spēja, un, un tās noteikti, ta, tas jau nav gals vai tas nav limits, ja, tāpēc man liekas, mums ir jābūt tiešām pateicīgiem par tām spējām, kas mums ir, un uh, Un, un jāpriecājas par to rezultātu un, eh, un vairāk jāiedvesmo, man liekas, ar labu darīt arī pārējie. Un, un tad jau tad mums, tad mēs varēsim izmantot tos augļus, kas nu mums ir nāk. Sirsnīgi paldies, ar to mēs arī noslēgsim milzīgs, milzīgs tiešām paldies eh, um, šai sarunai, pavisam īsi varbūt tās, bet ceru, ka mazu impulsiņu saņēmām par to, kā tad izprast un kā varbūt tās eh, domāt par šo mākslīgo intelektu, kas eh, šobrīd tā viņš šķiet pārņem ikvienu dzīves jomu. Eh, nu, katrā ziņā man, man bija tāda nedaudz sajūta, bet šovakar es arī guvu tādu mierinājumu, ka nu, viss ir kārtībā. Uh, Ja jau mēs esam tik radoši, tad kāpēc, kāpēc ne to neizmantot? <laughs> tieši tā, tieši tā.